na pravi put u istinu upućen, a koga ostaju u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga uputi na pravi put. I svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhane i da je Muhammed alaih salatu wasalam posljednji Allah poslanik poslan sa istinom. uzvišeni je plemeniti kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte sa laistinskom istinskom bogobojaznošću i ne uvidite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije nego što otpočnemo sa večerašnjim Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima, za sljedeći put ko bude htio može osvojiti knjigu komentar i lijepi imena na prvi tom ako pobroji Allahova imena koja smo do sad ovdje komentar Znači da večerašnjih imena, tačno. U onom, znači prvom tomu, nakon toga ostatak i lijepih imena iz Kur'ana koje smo komentarisali i ova imena iz suneta do večerašnjih ko bude došao sa tačnim odgovorom doći ti Zadatak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao šta? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina nisma. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje 99 imena. Koji nauči men ahsaha dakhala al-jannah. Uči u džennet. Ovo je prilika da pogledate ta imena koja smo do sad radili, da vidite i njihova značenja, znači samo na uvodna značenja morate komentar, kako bi se posjetila, isto tako i dobili knjigu koja je uistinu znači, potrebna svakom pojedincu da se upozna sa svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer kada se vjera uzme kroz poznaju stvoritelja, tada u vjeri neće biti problema u smislu onog pojedinca koji praktikuje vjeru. Jer će spoznati svoga gospodara, uzvišenog, spoznaće njegovo pravo, a isto tako će shvatiti ko je on. Ko je on? Kao pojedinac, kao jedno sičušno stvorenje Allaha te bareke Večerašnja dva veličanstvena Allahova subhanahu wa ta'ala imena nose naziv El Qabidu Wal Basitu. Ono što je interesantno za dva veličanstvena imena jest da se spominju skupa i zajedno. Ne odvajaju se, ne izdvajate i pojedinačno kada se dovi, kada se nešto traži od Allaha subhanahu wa znači specifičnost je njihova da se skupa zajedno spominju da se ne odvajaju kao druga Allahu subhanahu wa ta'ala imena. El Habid spomeneš je Basit. U prijevodu značenja, kada je pokušali kratkim riječima kazati, onaj koji uskraćuje i onaj koji daje. E sad zamislite koliko su ova imena veličanstvena i značajna za život jednog vjernika, jednog muslimana, jednog Allahovog tebare kvetala roba da vjeruje, kao što će proizvaći iz ovih imena kao vjerovanje ima, koje obavezuje, da Allah subhanahu wa ta'ala uskraćuje i on subhanahu wa ta'ala obila to daje. Znači Allah subhanahu wa ta'ala uskraćuje kome on subhanahu wa ta'ala hoće od svojih robova. A kad Allah došao nešto uskrati od svojih robova, uskraćuje iz svog apsolutnog znanja o tim stvorenjima i svoje neograničene mudrosti. Znači on subhanahu wa ta'ala zna mudrost toga zbog čega je nekome uskratio. On zna, mi ne znamo. Mi vidimo nekada vjernika nema, pa nam je žao, jel? Teško nam. Ali Allah Đelešanu zna zbog čega je to uskratio. Ima i za toga, postoji mudrost da li nekada to neko dokučio ili ne, iza toga postoji apsolutno Allahovo znanje i njegova tebare kvetala mudrost. Također Allah subhanahu wa ta'ala basit onaj koji neizmjerno daje svojim robovima. Svojim robovima, onima kojima on subhanahu wa ta'ala hoće, jer je on halik, stvoritelj. I on apsolutno pravo ima da daje kome hoće i da uskraći od koga hoće. A vjernik je zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala kao gospodarom. Raditu billahi rabba. Jel tako? Svaki vjernik to potvrđuje, salam. Svaki vjernik to osjeća i to ima ni jekin u srcu vjernika, Da je vjernik potvrdio da je zadovoljan Allahom kao gospodarom. ako si zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, onda si zadovoljan sa svim osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao, a jedna od tih osobina ili imena je El Babidu El Basitu. Onaj koji skraćuje kome hoće od svojih robova, uzima od svojih robova, stišće svoje robove. Vidjet ćemo ta značenja što su činjaci kazali. A isto tako, odbila to, daje svoje neizmjerne milosti prema svojim robovima. Daje svakom onom kojem on subhanahu wa ta'ala hoće. I on se ne pita zašto, kako, zbog čega. A svi robovi će biti pitani, kao što ćemo vidjeti iz podova koji proizilaze, za ono što im je dato. U arapskom jeziku kabdu je suprotno riječi el best uzeti nešto, stisnuti. Kabdetun je došlo kao šaka, pjesnica. Pa imamo kabeda i besata uzeti nešto punom šakom i pružiti, ispružiti. To je suprotnost. I Allah subhanahu wa ta'ala će svojom šakom na sudnjem danu, a on je veličina, on je el azim, el kebir, el ekber, kompletnu zemlju držati u svojoj šaci, subhanahu. To je veličina koju vi obožavate, koju vi veličate i slavite. To je vaš gospodar. Pa divan li on, gospodar i divan li on zaštitnik. Ali koga zaista spozna? Ko stane u safove, čiji je prijedvodnik svih tih safova Resul Muhammed alaih salatu wasalam. Šta god da mu se desi na Dunjaluku, zadovoljan je. I kad ima i kad nema, i kad ga snađe kakva teškoća, oskudica, siromaštvo, kad ga snađe kakav poraz ili pobjeda, za vjernika je to sve uspjeh smrt, bilo kakva, samo da je na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, to je uspjeh za vjernika. Zaista za vjernika koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa makar taj vjernik preselio od strane najvećih neprijatelja. Najvećih neprijatelja. Kroz mučenje, poteškoću i nedaću. Ako je on zaista sve to vrijeme saburao, strpljivo, se nadajući Allahu subhanahu wa nagradi, on je uspio. On je uspio. Ima također značenje imsaka, sustezanja. I zato je osobina munafika koja? Da su njihove ruke stisnute. U smislu čega? Udjeljivanja. Da nas Allah sačuva te osobine. Allah Đelešanu kaže El munafiquna wal munafikatu ba'duhum min ba'd. Munafici, licemjeri i licemjerke su jedni od drugih. Isti su. Šta oni radi? Kaže Allah je je'murune bil munkari wa jenhaune anil ma'ruf. I to je osobina koju možemo primijetiti kod ljudi i znajte da je to osobina licemjerstva Naređuju na griješenje. Odvraćaju od dobra. Naređuju na griješenje i odvraćaju od dobra. To je osobina munafika. Licemjera. Pa kaže Allah subhane وَيَقْبِدُونَ أَيْدِيَهُمْ I stisnute su njihove ruke. Nisu htjeli za vrijeme poslanika da, da udjeljuju na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Nisu htjeli da osnaže Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. nisu htjeli da osnaže ni poslanike, niti vjernike, nego su se pretvarali i uvijek su se pretvarali. I da, danas se pretvaraju kad su s vjernicima kažu mi smo uz vas, a čim se okrenu, od mržnje prema vjernicima grizu vrhove prstiju svoji. I taj iman, zato Allah Đelešan na kraju ovog kuranskog gajta kaže innel munafiqine humul fasikun. Uistinu su licemjeri, fasici, fasikun. A fisk ima onaj koji izvodi iz vjere i ima fisk koji opisuje da je to veliki grijeh. U ovom značenju monafici su pravi nevjernici. Zašto su oni nevjernici? Allah šan kaže fasi kun, zato što učenjaci kažu fisk. Ima onaj koji kao grijeh izvodi iz vjere i koji ne izvodi iz vjere. Njih je njihov grijeh izveo iz vjere. A ko je njihov grijeh? što je munafike izvao iz vjere. Njihovo lažno ili njihova lažnja tvrdnja koja kaže da smo vjernici, samo smo, a u stvari srce kod Allah Žešan najbitnije a u srcu nema vjere, u srcu i dalje nevjera, nevjerstvo. Pretvaranje, znaju, jasno, namjerno, svjesno se pretvaraju, pa misle koga prevariti, prevarili su vjernike, ali nisu prevarili Allaha subhanahu, subhanahu ta'ala. I danas, nažalost, kroz naš rat, a i sva dešavanja i kroz istoriju, svi velikani umeta, gotovo su ubijeni od strane monafika. Znači nisu ubijeni na bojnom polju od otvorenog jasnog neprijatelja, ne su ubijeni iznutra. Oni koji su davali informacije o njima, oni koji su pripremili teren, oni koji su obavijestili, oni koji su spotkarili, pa na kraju se desi što se, što se desi. Zatim za basit imamo riječ u značenju da je čovjek otvorene ruke, pa imaju običaj kazati rađulom basitun jedein. Zaista je znači čovjek otvorene ruke ili darežljive ruke, mnogo odjelje i mi takve volimo. Jel volimo što mi pružamo ruku da nam daju ili volimo, znači veselimo se kada vidimo da je Allah podario nekom metak. I to treba biti osobina vjernika da mu je drago da njegov brat musliman ima i da je imućan, da može udjeliti, da može pomoći i brata, i din, i vjeru, i sve što je potrebno, i davu. Jer ova dava se ne može pomoći puno samom pričom, nego se pomaže i mecima i životima. I mecima i životima. Kad kažemo dava, mislimo i na vjeru. Ova vjera se pomaže i mecima i životima a prvo i pa nakon toga životima. Tako da nam je drago i u vremenu poslanika sallahu alijih veseleme, posebno je veselo muslimane kada se pojave u bek sa svojim mjetkom, pa kaže o Allaho poslaniće, ovo sve što imam dajem na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Sve. Stanje Omera koji je jedan put došao sa pola svoga imetka. Abdurrahman ibn Auf u vremenu oskudice dao je kompletnu svoju karavanu, pa je posvjedočen ono što je poslanik nekad davno kazao da je od stanovnika dženeta. To su dženetlije, to su naši primjeri uzori u životu koji nisu želili. I zašto nisu želili? Zato što su čvrsto vjerovali da je Allah dženda dželaluhu el qabidu el basitu koji uzima i koji daje. Ono sve što si dao Allah će ti dati. On daje, niko drugi. Od njega je to poteklo i na kraju krajeva sve to njegovo vlasništvo. Ka ente li kelijebik, kako je došlo u hadis poslanika za seleme, za dijete, ti i tvoj metak pripadate, e, pripadate, pripadate ocu, pripadate, znači vaš, odnosno tvome ocu. A kome otac pripada? Allah Đelešanu kazala smo malik ul mulk, malik, melik, melik onaj koji je istinski posjednik svega, od njega je potek, on je halik, el bari, el musawir. Sve je stvorio, sve je od njega je znači došlo. Sve što ima, sve što postoji, što će doći. Znači sve što se pojaviti, sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. I sve to Allahu subhanahu wa ta'ala pripada. Tako da se čovjek ne uzdiže, ne oholi i ne smatra da je to on stekao, ja to imam, moje, porijeklo, ja zaradio, moje ruke, niko drugi, samo ja, ja, ja, ja. Teško takvom. I vidjet ćemo iz plodova koje proizilaze iz ovih imena. Zatim imamo ono što su isto tako često govorili, fulanum basitul džism. Osoba ili čovjek koji ima snažno tijelo, tako da ima basitul ima značenje nečega što je veliko, snažno, što je značajno. Kao što je došlo u opisu Ta'aluta, kada Allah Đelešanuhu govori da će on biti namjesnik i vladar, pa spominje osobine koje ima Ta'alut. Koje su to osobine? U surbek. Allah Đelešanu kaže Kala inna Allahe stafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi i Allah ga je učinio posebnim tako što mu je podario veliko znanje i snažno tijelo. Veliko znanje i snažno tijelo. To su vođe. Reku salam. Wallahu yu'ti mulkehu men yasha. A Allah dželle daje vlast kome on hoće. Tako da nas ne brine sve što se danas dešava, sve što se zbiva, znači što će se dešavati od vlasti, a iz ovih večerašnjih riječi i ovog predavanja mogu uzeti pouk oni koji hoće bosansko proljeće. Allah daje vlast kome on subhanahu wa ta'ala hoće. On daje tu vlast. Ali sve što ti Allah dadni, bit ćeš pitan za to. Zato će siromasi ući u džennet koliko godina prije bogataša, jer će biti nagradno pitanje. Wallahu wasiun alim. A Allah je neizmjerno dobar i sveznajući. On, el posjeduje sve. Sve njemu pripada. I iz toga što on to posjeduje, on može dati. Ti ahi, kad ne posjeduješ, što ti dati? Šta ćemo mi dati kad mi ne posjedimo? Ono što posjedimo to je prividna vlast. Sad je imaš, sad je nemaš, jer on kabi, uzima kad hoće. Kad hoće. Danas imate ljude, trudi se, priprema, proljeće ide, jel? Treba sad njive pripremiti, posijati. Sve, sve, sve, sve, sve. I on kaže, ja ću to da imam. Toliko, toliko, to. Profit je toliki, znači. Prodaja, tržište, on sve pomisli da ima i mislik, pričam osobi koja nema imana, ne pripisuje to Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Allah Đelešanu uzme to jednom času. Allah, El Qawi, snažni, moćni, El Aziz. Kako? On misli doće neko lopovi, banditi, ogradi jedan, pripremi, sve živo, zaštiti. Allah Đelešanu samo spusti neki problem, neki vid će kišu, poplave, ode tamo Hercegovina kompletna. I onda se žali. Razumijem? El Qabil. A prije toga ti je dao El Bas. Dao ti je to sve da pomisliš ima. A onda dođe samo jedan trenutak, jedna noć. Allah pošalje svoju vojsku i nemaš. Kažu, hajde, dobro, to su usje, imamo fabrike. Zaštićene su, visoke, spratove. Pa fabrika proizvodi nešto. Allah da da se spoj desi struje. Ode sve u helač. Sve u helača. Sad imaš, sad nemaš. Zato se kaj raditu billahi rabba. Zadovoljan sam Allahom kao gospodarom. Šta god da te zadesi vijenik, nema teškoće. Jer ono što me je zadeslo, što mi je Allah dao, dao mi je svoje neizmjene milosti ono što mi je uskratio, što mi je oduzeo od onoga što imam, iz svog savršenog znanja o nama i svoje mudrosti. Nešto ima iza toga. Pa kaže, alhamdulillah, na svemu. Allah dao, Allah uzeo. Nisam ja dao, nisam ja stvorio. Sve sam ostvorio svojim rukama, svojim radom. To su teške riječi koje ljudi izgovaraju, za koje će biti pitanje jer je Allah Đelešanu ti to podario. I Allah Đelešanu isto tako ti može to. Pogledaj, to su značaja velika koja proizilaze iz ovih veličanstvenih Allahi subhanahu wa imena. Spominjanje ovi uzvišeni imena u sunetu poslanika ali navest Navešćemo dva rivajeta. I jedan i drugi rivajet su vjerodostojni i slični. Ima samo znači dodatak jednog Allahu subhanahu wa imena. Prvi rivajet imam Tirmizi Ibn Mađe bilježa, šeh Albani kaže da je vjerodostojan, drugi je Ibn Hiban, isto tako šeh Albani kaže da je vjerodostojan. An Enesin, radi Allah anhu, kal, ala se'ru ala ahli Rasulillahi sallallahu alihi wasallam, fa kalu. U vremenu poslanika, alaih salatu wasalam, skočile su cijene. Iznenada skočile cijene. Pa kažu, ja Rasulallah, se' فقال إن الله هو مسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال Pa su kazali Allaho poslaniće, pošto su cijene skočile, znači ljudi su podigli cijene, te ti nama odredi cijenu. Da poslanik kaže to će biti toliko, toliko, toliko, ali i salatu wasalam. Pa kaže, pogledajte kako je to poslanik sa pri kaže, in, zaista Allah Đelešanuhu el musa'ir. Allah Đelešanu je taj koji određuje šta će biti skupo, šta će biti jeftino. Allah. I on je el qabid koji uskraćuje. El basit i onaj koji daje. El razak i onaj koji obskrbi. Imaš li imaš, stanje je tako kako jeste. Znaj da je Allah Đelešanu to određuje. Allah i daje, Allah uskraćuje, ali Allah Đelešanu isto tako obskrbljuje. I kaj zaista ne želim na sudni dan doći, a da ima neko od vas da se požali na mene, da sam učinio nepravdu. Kako nepravdu su nalazi? ti imaš i prodaješ nešto. Tvoj hak da kažeš kolika je cijena, jel tako? Ja ako imaš kupiti. Kako satiraš poslanika sallahu alijih veseleme da jedno od njih dvojice učini nepravdu? Poslanik alijih veselam se bojao toga. I ovaj hadis potvrđuje Allahu džele dželaluhu ime el qabid el basit da je on taj koji daje bez granica a isto tako on je taj koji uskraćuje, koji uzima kako on subhanahu wa ta'ala hoće i kome hoće. A u drugom rivajetu od Ibn Hibana stoji znači inna hu al haliku al qabidu al basitu razik. Mi smo radili razik al razak, je tako? U oba dva rivajeta su došla dva različite. Razik i razak da je Allah Đela nakon što se požali poslaniku tražio on odredi cijene, kaže uistinu Allah Đelešanu stvoritelj, el qabidu, onaj koji uskraćuje, el basitu koji, koji daje, koji daje. To su znači dva rivajata koja potvrđuju Allahu tebare kvetala imena koja su spomenuta u sunetu poslanika sa Allahu sellem U Kur'anu je došao u obliku glagola. I ovaj Kur'an ajet mnogo ćemo večeras spominjati. U suri Bekari u 245. majtu, Allah Đelešanu kaže Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un Allah daje i Allah uskraćuje i njemu ćete se svi vratiti. Allah daje i Allah uskraćuje i njemu ćete se svi vratiti. Imamo znači u hadisu Buharije, a i drugim sunanima, od Ebu Hurere radi Allahuhu da je poslanik sallahu alijih vseleme kazao Jakobidullahu l-arda Allah Đelešanu će uzeti zemlju u svoju šaku Vojatvi samavati bijemini i smotaće nebesa svojom desnicom. Thumma yakul melik malik ejnel mulukul ard uistinu sam ja istinski pravi vladar, gdje su kraljevi zemaljski, ili gdje su zemaljski kraljevi. Neće biti to onaj kuranski ajet, limen ili mulku li jaun Kada Allah Đelešan bude upitao, kome danas vas pripada? Danas na Dunjalku, danas pogledajte koliko kraljeva, vladara, prijesednika svi kažu. Ovi ne daju stolce, malo se potreslo, nema stol, ne da stolcu i svi mi smo vlast, mi smo po zakonu molim te, tamo neke tačke. Tog dana, lima ni mulku lijevom, kome je danas vlast pripada, gdje su kraljevi, niko neće, niko neće postojati, niti će biti, jer će biti svi mrtvi. Kabuda. <clears throat> Vidjet ćemo i značenje kada se odnosi na Allaha, znači da je on taj koji uzima duše stvorenja. Niko neće biti jer je Allah već oduzeo život, oduzeo, oduzeo dušu, sve je pomrlo. Pa će sam te bareke ve sebe odgovoriti. Lillahi l il qahar. Danas vas pripada jedino, isključivo Allahu subhane, koji je al-qahar, pokoritelj svega. Niko neće odgovoriti. Zatim nakon toga ide puhanje, ide oživljavanje kako Allah Đelešanu bude htio, kako je došao sunet poslanika sallahu alihi wasallam. Imamo drugi hadis gdje Allah Đelešanu kaže o debi Musa radi Allahu da je poslanik Ali sallatu rekao Inna Allah azza wa jalla jabsutu jedahu bil lejl Zaista Allah Đelešanu svake noći pruža svoju ruku. Jepsut. Pruža svoju ruku. Lijetube musi un nehar. Zašto Allah Đelešanu pruža svoju ruku? Kako bi oprostio onima koji su griješili u toku dana. Ovo je jedan hadis veličanstven koji daje nadu svakom muznibu, svakom onome koji ima grije, da Allah Đelešanu u svakom trenutku prima dovu. Vraćaš mu se pokajanjem istinskim, teubom istinskom i Allah Đelešanu će je primiti i prihvatiti. Zatim kaže poslanik sa oseleme وَيَبْسُتُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيُ اللَّيْلِ حَتَّى تَقْلُوَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا Isto tako Allah Đelešanu pruža ruku, kako došlo znači i u noć, tako i u danu, kako bi oprostio onome koji je griješio u toku noći. I kaže poslanik, znači nije to samo jedno danu, jednoj noći. Kaže, sve dok sunce ne izađe sa zapada. I ovaj hadis bilježi muslim. Do sudnjeg dana. Kojeg sudnjeg dana? Velikog preznaka sudnjeg dana. Dok sunce ne izađe sa zapada. Do tog trenutka Allah Žešan prima Značenje imena El Qabidu i El Basitu kada se odnosi na Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bejheki, rahmetullah kaže El Qabidu i El Basitu imaju značenje onaj koji svoje neizmjene dobrote i plemenitosti daje svojim robovima. To je odbazit I onaj koji uskraćuje od svojih robova kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Ono što daje, daje svoje dobrote i plemenitosti, milosti. Pa sve što imaš, sve što ti je dato, to je za lahove plemenitosti, dobrote je prema tebi. Što ti je uskraćeno, uskratio je znači Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti. Iz svoje mudrosti. Ti ne znaš kakav je bio ti Allah on to dao. I vidjet ćemo da to može biti fitna i iskušenje za čovjeka. Zatim kaže El Qabid, također kaže rečeno Imam i navodi, da je onaj koji uzima duše, da ima značaj onaj koji uzima duše, jer je on, znači duše u trenucima smrti, jer on predodredio smrt svim svim stvorenjima. A el basit da ima značenje onaj koji udahnjuje duše u tijela ljudi, u tijela stvorenja. Tako da je onaj koji daje dušu i koji uzima dušu istinski vladar. I to samo njemu pripada. Zato ljudi umiru kad? Kad Allah Đelešanu hoće, a ne kad mi hoćemo. I na ovaj svijet se dolazi samo kad Allah Đelešanu hoće a ne kada ti poželiš. Ili da imaš dijete, ili da te Allah šanu dadne, ili da neko produži koji trenutak na on dunjaluku u smislu smrtna postelja pa kaže da mi od svog života da mu dadnem deseta godina, dobar je. Nema od tog ništa, <laughs> možeš pričati koliko hoćeš. Allah Đelešanu jedini daje život i također znači uzima taj isti život. I to njemu pripada i nikom, nikom drugom. Zato ljudi koji su u borbi na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, oni su naj, možda više ubijeđeni da život pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Halid ibn Velid koliko je radi Allahom tražio smrt na Allahom subhanahu wa ta'ala putu u akciji da ga neprijatelji Islama ubiju ali nije ubijen od sablje nego je preselio na postelj. razumijete Allah Đelšanu uzima život kad hoće i daje život kad hoće. Imam Asbahani Rahmetullah Ali kaže od Allahu i lijepi imena je El Qabid i El Basit. A uzvišen Allah Subhanahu wa ta'ala je kazao Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. U istinu Allah Đelšan uzima i daje i njemu ćete se svi vratiti. Pa kaže on obilno daje iz svoje dobrote i plemenitosti, a uskraćuje iz svoje pravednosti. i svoje pravednosti. Pa vidimo, znači, Imam Beheki kaže svoje mudrosti, a Imam Asbahani kaže i svoje pravednosti. Pa mi to, znači, uvezujemo pa kažemo iz svoje pravednosti. Znači, kada te da, da iskičuje svoje pravednosti i svoje mudrosti i svog savršenog, savršenog znanja. Pa nastavlja, pa kaže Allah Đelešanu kaže, e ovo je sad jedan vid mudrosti, zbog čega Allah Đelešanu skraćuje u suri Šura u 27. majetu وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Kada bi Allah dao iz izobilja svojim robovima, kada bi svima dao, kaže oni bi se osilili. Mi smo govorili o Allahom te Kvetala imenu Ar-Razak, Ar-Razik. Da je mudrost da ima i da nema, odnosno da imaju i da nemaju, da oni postoji koji su siromašni, koji su bogati na srednja klasa i slično u tome da jedni druge potpomažu. Pa onaj koji nema radi kod onoga koji ima. Znaš da svi ima, da svi imaju Onda bi se svi osili, tada bi došlo i do ratova, došlo bi do svega. Jer ima sve, ništa ti ne treba. Razumijem? I to je ta mudrost. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَا Ali on to daje u određenoj mjeri. Kako on hoće. U određenoj mjeri, malo pomalo. Neki imaju, neki nemaju. Neki malo manji, neki malo više. A onda da se ne bi Allah Đelešanu slučajno opisao kako Allah subhanahu wa ta'ala ne zna moj hal i moje stanje, da sam ja takav potreban, a on mi ne da. Allah nepravdu nikom ne čini subhanahu. Innehu bi ibadihi habirum basir. U istinu, on je obaviješten o svojim robovima i dobro vidi svoje robove. Ne možeš to Allah pripisati subhanahu da ti osjećaj da si miski nemaš, uskraćeno ti je nešto, pa ne moraš biti na u potpunosti, ali da imaš nekad nešto pa to se oduzme, pa spaneš malo niže na neku <laughs> stepencu nižu. Mora znati da Allah dobro zna tvoje stanje i da mu je to tvoje stanje poznato. Ali isto tako da Allah Đelšanu vidi, vidi tvoje stanje. Allahu to nije skriveno. Zato ono što te je zadeslo, zadeslo te je iz Allahove subhanahu wa ta'ala apsolutne pravednosti i njegove mudrosti, ali isto tako iz njegovog savršenog znanja o svojim stvorenjima. Posjedi Allah subhanahu wa ta'ala znanje o svima nama. Nekom daje, nekom ne daje. Ali isto tako ono što nevjernici imaju i oni koji griješe, a vjernici nemaju, za njih kaže ulema da to nije blagodat, jer kaže ovdje, znači imam Bejheki, da to daje iz blagodati i svoje plemenitosti robovima. Njima je dato kao tederruđu kažnjavanje, postepeno kažnjavanje. Jer što više ima, više se osili, pa više troši na ono što ne bi trebao da troši, u borbi protiv vjere i islama njegovih sljedbenika, u haramu, u griješenju, u svemu, pa su to sve grijesi, grijesi koji se gomilaju. A što imaš više grijeha, više ćeš biti kažnjavan. Jer nevjernici neće svi isto biti kažnjavani u vatru. Biće oni koji će više biti kažnjavani i oni manji. Jer ova niko neće nepravdu činiti. A svi će biti kažnjavani. Tako da iz ovih govora učenjaka zaključimo da je El koji neizmjerno daje iz svoje neizmjene dobrote, plemenitosti i milosti onim robovima kojima on subhanahu wa ta'ala hoće. El qabid, da je on subhanahu wa ta'ala taj koji uskraćuje kome hoće i svoje apsolutne pravednosti, mudrosti i znanja. Pa su neki kazali učenjaci el el qabid, kada se odnosi Allah subhanahu wa ta'ala, ima nekoliko značenja. Prvo značenje da Allah Đelešan, znači iz ovog sve što su učenjaci prije njih kazali, on su zaključili, da Allah Đelešan taj koji uskraćuje risk obskrbu od onoga od koga on hoće od A neka to čini obaveznim propisivanjem zekata. Pa je tako natjerao šta? I mučne i bogate da im uzme iz njihovog imetka i da kome sirotinje. Ili isto tako, način na koji je Lašan uzmao svojih robova je način dobrovoljnom sadakom a nikada neš nešto udijel, a da ti to umanji metak, jel tako? Sadaka nije umanjila imetak kaže poslanik. Ali treba iman u to. <laughs> treba iman. E, sljedeće značenje, da Allah Đelešanu uzima duše svojih stvorenja, tako što im određuje smrt i daje smrt. I treće značenje, da ima značenje stezanja. Da je on subhanahu wa ta'ala taj koji steže srca ljudi, prsa ljudi, Znate ono tjeskobu kad čovjek osjeti. Allah stigne srce. Čini tjeskovnim srce, grudi. Neka su to grijesi ljudi, jel tako? Koje čovjek čini. Dokaz zato je govor Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am 25. majetu فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kaže Allah Đelešanu, onome koga Allah Đelešanu želi uput na pravi put, kome Allah subhanahu wa ta'ala želi hidajet dat, srce njegovo raspoloži prema islamu. To je taj rahatluk, smirenost koju ti Allah Đelešanu dadne. Pa vidiš vijenika da je srta. Nekad vjernik je vjernik, ali je teško malo. Teškoće, ne sabura dovoljno, ne oslanja se na Allah subhanahu wa ta'ala u potpunosti, nema uvjerenje u potpunoj predanosti Allah subhanahu wa ta'ala, nego malo i na ljude, znate. Pa ga ljudi izrade, pronevjere, ostave ga, onda ona potištenost, očaj, nema izlaza, gdje izlaz? Izlaz je vraćanje Allah te ta'ala. Zatim kaže Allah Đelešanuhu, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء A kome Allah Đelešanu želi dalalet, stramputicu, teškoću, kad njegovo srce stisne i stegni. Pa ima toliku poteškoću i muku, Kaže Allah kao da pokušava da se popinje na nebesa, subhanahu. Znam gdje se popinje Šta što? Tolika je ta teškoća koja Allah Đelšanu ulijeva u srca. Znači, to je jedno od značenja da Allah Đelšanu steže, stišće srca, prsa, ljudi, grudi ljudi, da osjećaju tjeskobu, teškoću, kao da se penju na nebesa. Plodovi vjerovanja u Allahova te bareke vetara imena. Koliko nam je ostalo dojaci? <clears throat> Plodovi koji proizilaze iz ovih navedenih imena jest, dragi brate i cijena sestro, da čovjek, insan, vjernik, čvrsto vjeruje. Da ne postoji neko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji daje i koji uskraćuje mimo njega mušici prije i dan danas nevjernici i ateisti smatraju da su oni ti koji daju, da su oni ti koji sami sebe oduzimaju, da nema tu božanske moći. <clears throat> Mi čvrsto vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala el qabit, el basit, koji daje i koji uskraćuje. Daje kome hoće, uskraćuje kome on subhanahu wa ta'ala hoće i niko u tome znači nema, nema niti mogućnosti, niti snage, niti moći da može da čini i da radi ono što uzviše Allah te barek vetala čini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un jer on uskraćuje i on daje i njemu će se svi vratiti, odnosno svi ćete se vi njemu, njemu vratiti. U ovom hadisu kako smo naveli na početku gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme inna Allaha huwal khaliq al qabid al basit al razik Allah je stvoritelj koji daje, koji uskraćuje, koji daje, koji obskrbljuje. Samo je to njegovo pravo, niko to ne može. Niti može učiniti, niti postoji neko ko bi to mogao učiniti. Osim Allah. I taj jekin kada uđe, to kada se u srcahi, onda postoji apsolutno, znači, ono, u potpunosti oslanjanje Allaha bareke Vetara kao ko? Kao ptica. Jer kaže poslanik sallahu alijih veseleme, kada bi se vi osanjali Allaha Đelešan istinskim tevekulom, bili bi poput koga? Poput ptice koja osvane, brate, nema ništa ko sebi. Ali malo poleti, leti gore, dole, tamo negdje vrvica, ova njega, op, i vrati se sita, zanoći sita. Osvane je gladna, za zanoći sita. Allah on se brine o svima, o svim stvorenjima. Zamislite su danas kada imate neke upravitelje, direktore, vlasnike firmi. Pogledajte ovaj narod što doživljava, nema plati po 10-12 mjeseci. Kada bi gledali da su oni novci, onaj novac od firme, glavni izvor za naš risk i da živimo od toga, on bi svi dano pomrli. A Allah što se opet brine o njima, svi živi su A 12 mjeseci, čak i više, znači neko nema par godina platu. Kaže, gladan sam, nemam u stvari, Allah Đelšan mu dao i hrani ga. Još uvijek je u životu, naravno, ne, ne opravdamo mi sve strane ljude koji nepravdu čine i zulum tom narodu i tim radnicima. Ali pogledajte ko je istinski obskrbitelj. Kod koga je taj riz? ko hrani stvorenja, ko se brine o stvorenjima, Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod jeste, dragi brate, da ono što ti Allah Đelešanu dadne, Kazali smo, Allah ti je sve dao i Allah uzma kad hoće i uskraćuje kome hoće. Ono što ti je dao, pazi kako ćeš to trošiti. U će ćeš to trošiti. To mora biti isključivo u dozvoljene stvari, u halal stvari. Ono sa čim je Allah Đelešanu zadovoljan. Jer u protivnom, Allah Đelešanu kad kaže da on taj koji daje, koji uskraćuje u ilehi turđaun, prijetnja, i njemu ćete se vratiti. Šta znači njemu ćete se vratiti? Allah ukazuje, upozorava umet i narode i ljude na dan kada će stajati pred njim. Na dan kada će polagati račun. Na dan kada će se svi vratiti, kada će svi biti pitani za ono što im je on subhanahu wa ta'ala dao. A što je to što vam dao ljudi Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam La zulu, kademen abdin jevmel qiyame Neće se robu pomaći stopala na sudnjem danu hatta yus'el sve dok ne bude pitan. Ovo je Tirmizije kod Mam Beheke stoji hatta yus'el an erba dok ne bude upitan za četiri stvari. Allah ima pravo da pita jer ti on to podario. Prvu stvar za koju ćeš biti pitan na sudnjem danu, kako došlo An umrihi fima efna dok ne bude upitan taj rob za život, kako ga je potrošio, u šta ga je potrošio, kako mu je prošao život, ahi, cijeli tvoj život, da li imao 10 godina, 15 pa smrt, 20 pa smrt, 40 pa smrt, 60, 80 pa smrt, 100, 120, 130 godina, nije bitno. Za cijeli taj život ćeš biti pitan, stopala ti se neće pomaći na sudnjem danu dok te Allah Đelešanu ne bude upitao. Sad zamislite šta ti Allah Đelešanu dao, kada nemam ništa. Dao ti je život taj za koji ćeš opet biti pitan. Bićeš pitan, a sve mimo toga još su dodatna pitanja. Zatim kaže poslanik Allahu alijih veseleme Wan ilmihi fime fa'al Biće pitan o znanju koje mu je dato, da li je radio po tom znanju. Sve što si čuo večeras, sve, što čuješ, bilo putem knjiga, predavanja, CD-ova, hutbi, od imama, vaiza, sve, brate, što si čuo, bit ćeš pitan, jer si dobio informaciju. Da li si radio po toj informaciji? Da li si radio po tome što si čuo? E, zamislite, u ovom hadisu kada bi čovjek razmislio, bio bi od onih prvih generacija koji od svijesti, prevelike svijesti Allah Đelešanu ne bi ni kazao Allah, ne su nasvijestili Jer znaju pred koga su stali, to je posjeća na kijamerski dan. Na dan kada će stajati, kada se stopala neće pomjerati, dok ne budeš bio upitan ove stvari. Zatim kaže poslanik s.a.v. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبْ Treća stvar za koju će biti pitan, o imetku, kako ga je stekao. Pa nemoj da žudiš i žuriš da stekniješ imetak ako je on šubha, ako je on sumnjiv, ako je on haram, i na sudnjem dan ćeš biti pitan kako si ga stekao. I da samo budeš pitan kako si ga stekao, ne. Nego kaže poslanica sa wa fime i kako ga je utrošio. Taj metak koji si dobio, kako si ga stekao i zaradio, bit ćeš pitan opet kako si ga potrošio. Zato plodove spoznaje ono što ti Allah dao, da trošiš u one stvari sa kojima on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a nikako u stvari sa kojima je da sa kojima on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Zatim Anđismi i fime ebla i bit ćeš pitan za svoje tijelo. Za tijelo Kako si ga koristio? Danas imamo oni koji ne izlazi iz teretane. Subhano, a zašto? Mi ne pitamo zašto. Allah će pitati zašto. A ti sve postaje pitanje zašto. Prije kijameta. Jer imate one sa pogrešnim nijetima da bi izlazio kada su ljetne vrućine, jel, da mu se ljudi dive kako mašala, mišća, djevojke da gledaju. Pa onda to je prvi korak koji ga vodi onom najgorem razvratu i fesadu na zemlji. I obrnuto djevojke koje će biti pitane, svi će biti pitan o svom tijelu, ali će biti i djevojke biti pitane također i žene za svoje tijelo kako su ga koristili. Da li su bilo od onih koji su odazvali Allahu Subhane, koji kaže pokrijte, spustite svoja vela, nizas, budite četne, bute pravije vjernice, neka vam budu uzor ko? Ajša Allahna, prije toga Hatidža i sve žene poslanika, ali salatu majke vjernika, ili su vam razvratnice, uzor, ali isto tako jedna i druga kategorija će biti pitanja. Biće pitanja za svoje tijelo kako je kako je koristio. Zatim je poslanik u drugom hadisu, ali vasalama, jedan drugi Hadisu, u vjerodosni, kao kaže šeha Albani, savjetuje umet da iskoristi pet stvari prije drugih pet. Za ove stvari smo rekli da će čovjek pitan. je poslanik sa sedam savjet da iskoristiš prije nego što budeš pitan. Kaže poslanik alaihi iskoristi petero prije petero život prije smrti. Allah ti dao život, Allah će ti ga uzeti, on uzma dušu, taj život ti uzma dušu. Prije nego što ti je uzmi. taj život, shvati šta je taj život, shvati svoj cilj na dunjalku, zbog čega si ovdje. Jer biti pitan, bit ćeš vraćen Allahu. Summa lehi turđa'un, to ti je akida, i nemoj da sam sebe lažeš, da foliraš, ima još sutra, ima još godina, ima još 50 godina, 25, nemoj se sam sebe lagati može biti večeras. I to da večeras iskoristi. Život prije smrti. Zatim kaže poslanica Seleme, zdravlje prije bolesti. Ah, i kad si bolestan, svašta ti naopadne. E, da mi ovo mogu, da imam sad ovo, da sam zdrav, ja došao tamo, izmišljaš, alate, alat oduzeo vid, alat ti učinio, znači uzot jedan dio tijela, nogu, ruku, e da ja imam, ja išu u borbu na lahom putu. Što vi sad sjede ne idu. sve svoje srce koje šeta da... ja, gdje si ti bio kad stojimo to ahi? Gdje si bio dok si to imao? Tu blagodat koju je Allah dao. Zašto nisi iskoristio? E da sam znao, ja bi sad išao tamo. Išao bi u davu, ne znam, neki grad, na ulicu. Da sam, da sam. Imao si to, nismo poslanik Ali Isatu savjetuje dok si zdrav, iskoristi svoje zdravlje prije bolesti. Zatim iskoristi svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti. na posebno danas da iskoristi svoje vrijeme u korisnom sticanju znanja, korisnog znanja, šarijaskog znanja, ovosvjetskog znanja, koje će umet imati korist. Pa sumet čeka jedno i svu omladinu drugu. Očekuju da pa vi povedete ovaj umet u onim načelima, onim stvarima koje su korisne, koje su korisne za ovaj umet. Zato čovjek treba slobodu da iskoristi. Čitaj, uči, proučavaj, osježavaj, jačavaj. Snaži čima zajednicu i mjesto u kojem živiš, onim korisnim stvarima koje će zaista u istinu koristiti umetu poslanika sallahu sallam. Mladost prije starosti. Sljedeća stvar. Mladost. Mladost je, znači, snaga umeta. Mada su poslanika Islatu Veselam i mladi i stari ojača. U boj su išli oni najstariji među njima. A to su bili svjesni ljudi koji nisu odrasli u griješenju. Grijesi nisu smorili i ubili, umlitavili, oslabili, nek su bili jaki, ponositi, pa su pješačili dane i noći kako bi se susreli sa Allahovim neprijateljima pa im Allah šanu davo pobjedu. Danas je stanje. Danas starci nisu poput onih u prvom vremenu. Ali u njima ima hajra, jer ono što je njega mimo i što želi prenijeti na onoga koji je iz njegove naraštaja, iz njegove familije. Pa to ne bi trebalo biti, znači, problem. Ali ona omladna koja vraća vjeri i počne da bude jaka u svom imanu, u svom vjerovanju, treba iskoristiti svoju mladost. Danas mladinac daleko više može doprinijeti davi nego čovjek koji je već zašao u godine i to iskoristi. Sutra kada prođu te godine tvog poleta, tvog zanosa, kaja će se i da sam, da sam kojim slučajem to i to uradio. A nisi. Nisu radio u mladosti, nećeš uraditi u starosti, nek su to tvoje puste žene koje ćeš imati u tim trenucima. Zatim kaže poslanica Allah, alejhi iskoristi bogatstvo prije siromaštva danas imaš, sutra nemaš. I to je tako. Rad kad je bio zadnji kod nas ovdje, svi su bili isti. Nakon prve godine neko još uvijek imao neke zalije. Nakon, znači, druge godine, u trećoj gotovo su svi isti. Kako kaže Alija Izetbegović, šta? Danas imate svijet od hrani, a sutra, kad svijet prestane, ko će vas hraniti u smislu humantane pomoći? humantane pomoći. U ratu svi su jeli humantano i svi su živjeli od onih grama nečega. Brašna, ulja, šećera i sl. I bili su svi zadovoljni. Preživjeli su. Živjete je tekao. Danas, da ti je što više, da ti je što više. Danas bi ti mogao biti jedna humantana organizacija. Danas koliko imaš, mogao bi se na hausteru u toku rata hraniti. Da kupiš tri vreće brašna i vreću šećera i paket ulja. Ah, i naš koliko je to oni ulaze, a što mogu podijeliti humanitarno. Znači koliko je on izmijenio stanje, gdje je ta zahvalnost, gdje je taj šukr, gdje je ta zahvala Allah koji je izmijenio stanje iz neimašne u stanje da ima šahi. Ne mora sada da pomišaš da su milioni, imaš ono što imaš šahi, znam samo rat, koliko ja Haustor živio od ulja i šećera i slično, koliko ti danas imaš i koliko bi ta tvoja humanitarna organizacija mogla pomoći ljudi znači, u napačenom, napačenom sistemu i napačenoj situaciji. Sljedeći put koji proizilazi iz spoznaje Allahu te Kvetala imena El Basit El Qabid jeste da ono što ti Allah subhanahu wa taala podario, što ti on subhanahu wa taala dao, da pokušaš ah i da i ti obraduješ nekoga ko nema. Allah ti dao. Nekom je uskraćeno, ali možda si, ti sebe da i on ima. Ako ti imaš pokušaj, pokušaj znači da daš svoje obraće muslimanima, da ih pomogneš i da ih ostaniš. Allah Đelešanu kaže Inna lazina jetlune kitabe Allah i oni koji uče Allahu knjigu, čitaju, jetlun, nije oni koji uče na pamet, koji čitaju, svaki od nas čita Allahu te bareke je tala knjigu. U aqamu salah i oni koji namaz obavljaju. Šta oni rade? Ti koji čitaju Allahu knjigu i koji namaz obavljaju. Allah Đelešanu sve njih opisuje. وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَ I oni udjeljuju od onoga što im je dato i javno i tajno. Jer džune tižarete rentebu Oni očekuju trgovinu koja neće propasti. Koja je to trgovina? Nagrada od Allaha te za tvoje vjerovanje, za tvoje učenje Kur'ana, za tvoje znači udjeljivanje i javno i tajno na Allahom te putu. To će biti trgovina koja nikad neće propasti. Znate kad trgovinu, što dolazi? zarada. Tvoja zarada će biti ahi nagrada Allah te bareke, te bareke ve rasulihi wa ورسوله mimma ja'alekum جعلكم fihi فيه aminu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Vjerujte u Allaha subhanahu wa ta'ala i u njegova poslanika sallallahu alihi wa sallam i udjeljujte, udjeljujte od onoga što mi on subhanahu wa ta'ala dao. A oni koji budu udjeljivali Znači, pored što vjeruju i budu udjeljivali, njih čeka velika nagrada kod Allaha te tebareke Vetana. Zatim Allah poslanik Allahu alijih sallam, je kazao u hadijskoj bilježi imam Buhari za sve što ima džigaricu slijeduje nagrada. Sve što ima džigaricu, bilo životinje čovjeka insana, da ga nahraniš, da ga pomogneš, da mu dadneš, da ga ojačaš, osnažiš, imaš nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala. I ona ptica mala, i vrabac, i golub. Ako ubaciš koju mrvicu, zato ćeš imati nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo svakom onome kojem Allah subhanahu wa ta'ala podario imetak, treba da se trudi da iz tog imetka pomogne svoga brata, svoju sestru dinu, prije svega, pa i komšu pa i nevjernika. Pa i nevjernika ko nema, a nije, znači, otvoreni e, neprijatelj ove vjere u smislu da se bori protiv muslimana, trebaš ga pomoći, trebaš ga ojačati, trebaš mu